Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը ապարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալով։ Արցախը պետք է աշխատի բոլոր սպառնալիքները վերացնելու ուղղությամբ։ Գիտաժողով նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Հայրենիաց պաշտպանի Տոնի Արթիվ Արցախի պետական համասարանի ուսանողներն այցելել են Զորամաս։ Հայրենիաց պաշտպանի օրը նշվել է Մարտունի եւ Քաշաթաղի շրջաններում։ Համագործակցության համաձայնագիր Արևիկ մանկական բուժմիավորման եւ Արաբկիր բժշկական համալիրի միջև։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Երեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին ապարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալով։ Շնորհավորելով Աշոտ Ղուլյանին ապարգևատրման արդիվ Արաբաբլոյանը մասնավորապես նշել է. Դուք որպես պետական եւ քաղաքական գործիչ եւ ձեր ղեկավարած Արցախի ազգային ժողովը ծանրակշիռ ներդրում ունեք Արցախի անկախ պետականության կայացման եւ ամրապնման գործում։ Վստահ եմ, որ այսուհետ եւս կշարունակեք ձեր փորձն ու գիտելիքները ծառայեցնել Արցախի բարգավաճմանն ու հզորացմանը, ասել է Արաբ Աբլոյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Պարքևատրման համար Աշոտ Ղուլյանն իր խոսքում նշել է, որ Պարքևն ընդունում է որպես համագործակցության բարձր մակարդակի արտահայտություն, ինչպես նաև ապագայում երկու խորհրդարանների փոխհարաբերությունների զարգացման կարևոր նախանշան։ Ադրբեջանի իշխող վերնախավում 30 տարի անց էլ սկզբունքորեն վերաբերմունք չի փոխվել։ Ինչպես 1988 թվականին, այնպես էլ այսօր նրանք չեն կարողանում մարսել Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայում մեկնարկած Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քարոզներում միջազգային գիտաշխովին լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նրա խոսքով այն, ինչ որոշվեց 1988 թվականին, մեկընդմիշտ է։ Հետևաբար պետք է աշխատել բոլոր ուղղություններով, պետականությունը ամրապնդելով, տնտեսությունը նաև ռազմական հիմքերի վրա դնելով, ժողովրդագրական վիճակը բարելավելով, զբաղվելով մշակույթի կրթության հարցերով, դիվանագիտական, քաղաքական միջոցներով, միջազգային հանրության մեջ գտնվելով դաշնակիցներ, ուժեր, որոնք կարող են նաև օգնել այս խնդիրը առաջ տանելու համար։ Ադրբեջանը փորձում է խեղաթյուրել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում Եվրամիության մտեցումները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Պատասխանելով Բրյուսելյան հրճակագրի Բաքվի մեկնաբանություններին վերաբերող հարցին, Նալբանդյանը նշել է, որ Ադրբեջանը նման է հեքիաթի հերոսին, որ վախից ամբողջ ուժով բղավում է։ Հակամարտության կարգավորման հարցում գոյություն ունի համանախագահող երկրների մոտեցումը։ Եվրամիությունն այս մոտեցման աջակցություն է հայտնել, ինչի մասին բազմիցս հայտարարվել է, այդ թվում Բրյուսելի գագաթնաժողովում, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Պատմության մեջ ցավոք չկա պատմական լիարժեք արդարություն, բայց կա հավերժ սուր պայքար այդ արդարության հաստատման համար։ Նման տեսակետ է հայտնել ռուսաստանցի քաղաքական դերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովը մեր ռուսների վերջին շրջանի փորձը հույս է ներշնչում, որ պատմական արդարությունը երբեմն հաղթում է։ Երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փաստարկում էր Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանին, նա հստակ ասում էր, որ տեղի է ունեցել արդարության վերականգնում հենց պատմական արդարությունն է Լեռնային Ղարաբաղի սուրբ պայքարի գլխավոր փաստարկը, նշել է Գոլերովը։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կազմակերպվել է Արցախյան շարժումը եւ անկախության շրջանի մեր նվաճումները խորագրով գիտաժողով, նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Բացման խոսքով հանդես է եկել համասարանի ռեկտոր Արցախյան շարժման ակտիվիստ Վարդան Հակոբյանը։ Նրա խոսքով Արցախյան ազատագրական շարժումը նորվորակ է մցրել հայ ժողովրդի գոյապայքարում։ Այդ գոյապայքարը հին արմատներ ունի եւ այն սկսվել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը բսկտվել է մեծ դերությունների միջև, մասնավորապես ասել է Վարդան Հակոբյանը։ Արցախյան շարժման մասին ելույթներով հանդես են եկել համասարանի դասախոսները եւ պատասխանել ներկաների հարցերին։ Հայրենիաց պաշտպանի տոնի արթիվ Արցախի պետական համասարանի ուսանողներն ու դասախոսներն այցելել են Էն Զորամաս։ Նրանք ցաղիկներ են խոնարել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին, այնուհետև շրջել Զորամասում ցանոթացել զինծառայողների առօրյային, գեցության պայմաններին եւ նրանց հանձնել ցանրոցներ։ Համասարանի դասախոսները զինծառայողներին շնորհավորել են Հայրենիաց պաշտպանի օրվա արթիվ, պատմել Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման մասին։ Thank you Մարտոնու շրջանում շուկով նշվել է հայրենյաց պաշտպանի օրը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Օրվա ամենամեծ եւ կարեւոր ավանդույթը դպրոցականների կողմից շրջանի տարածքում տեղակայված զորամասեր այցելությունն է։ Այդ օրվան անհամբերությամբ են սպասել հանրակրթական եւ արհեստագործական դպրոցների սաները։ Նրանք նախորդ նվերներ երաշտական եւ պարային համարներ են պատրաստել։ Նրանց միացել են նաեւ ծնողները, համեղ մորեղենով։ Զորամասում հայերենաց պաշտպանի օրվան նվիրված միջոցառում կազմակերպեց։ Հրամանատար գնդապետ Կարեն Գրիգորյանը շնորհավորանքի խոսք ասաց ներկաներին, կարևորելով հայրենիքի պաշտպանությունն իբրև սուրբարտականություն, հոգու պարկ տղամարդու նաև ամբողջ բնակչության համար։ Անհետև ելույթներով հանդես եկան երեխաները, զինվորներին շնորհավորեցին եւ հայրենաց պաշտպանի օրը նրանց սիրո եւ երախտքի խոսքեր հայտնեցին։ Այսպիսի այցելությունները կարևոր են նրանով, որ երեխաները մշտապես իմանան իրենք են այս երկրի տերն ու պաշտպանը։ Իրենք են լինելու վաղա զինվորը, ասել է թե վաղը հայրենիքի պաշտպանությունն իրենց ուսերին է լինելու։ Միջոցառման վերջում զորամասի հրամանատարը իր խումբ զինտարայողների, քրթօջախների զինղեկներին հանձնել շնորհակալագրեր եւ պատվոգրեր օրինակելի տարայության եւ բանակ դպրոց հասարակություն կամպի ամրապնդման համար իսկ այնուհետև Զորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Թոգնդապետ Մհեր Սարգսյանը երեխաներին ծանոթացրեց Վինտարայողների առօրյային եւ ծառայության պայմաններին։ Հայրենյաց պաշտպանի օրվան նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև Քաշաթաղի շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Որոտան քաղաքում Քաշաթաղի շրջվարչակազմի օժանդակությամբ եւ քաղաքային համանքի նախաձեռնությամբ կայացավ ամեր նվիրված հայրենիաց պաշտպանի օրվան։ Որոտանցիները եւ քաղաքում տեղակայված զորամասի զինվորների համար ելույթ ունեցան Բերձոր ժողովրդիկների համույթի երկիչ երաժիշտները եւ Բերձորի արվեստի դպրոցի Պարարվեստի բաժնի կովսականի Թաթու լամույթի սաները կատարելով ազգագրական, ուսանական, ժողովրդական, ռազմահայրենասիրական երգեր։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ մայոր Արման Ալոյանը երևույթը գնապես լավ եւ ցանկալի։ Կարևորեց, որ այսպիսի միջոցառումները կազմակերպեն նաեւ Զորամասում, որ ավելի շատ զինվորականներ ներկա մասնակցեն։ Շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպիչներին եւ պատրաստակամություն հայտնեց համագործակցել շապի եւ կրթության բնակավարներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ծիծեռնավանքի դեպիր Արման Սրապիոնյանի ընտանիքը գյուղում ամենամեծն է։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Արմանն իր տիկնոջ Ալվարդի 4 երեխաների հետ Ծիծեռնավանք է տեղափոխվել 1994-ին։ 4 երեխաները ծնվել են Ծիծեռնավանքում, շատ երեխաներ ունենալու հանգամանքին ամուսինները པարզ բացատրություն ունեն։ Կինն ասում է, որ մարդասպանություն չի կատարել, իսկ ամուսինը համոզված է, որ կինը պիտի ապրի ворթեցնությամբ, այսինքն իր առաքելությունը այս աշխարհում։ Ինչ ուզում ես վարչապետ դարի։ Մեկա դու քո տան մեջ կին ես։ Արդյոք երիտասարդ ծնողները երեխաների ապագան տեսնում են հերրավոր ծիծեռնավանքում Արմանը շուտ է համարում այդ մասին խոսել է, իսկ ընտանիքի մայրը համոզված է, որ տղաները կմնան ծիծեռնավանքում աղջիկների համար ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ ամեն ինչ կախված է, թե որտեղ հարց կգնան։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Ասմանի գնամ Երևան, ասում եմ գամի չանե, ոչ կովկա, ոչ ձիկա։ Ուտում <laughs> եմ, ասում եմ ալի տանեմ, լավ ճոճոնակ, լավ չի գալի, ինքը ասում է ես ստեղ։ Գուցե մեծանան։ Իրանք ստեղ ցքի ցանկություններ աշխարհի։ Բայց որ վերցնես, դա շատ լավ տեղ է։ Ես բադ եմ զգում։ Ինչու որ գալի ասում են, ես ինչ տեղա հավատա, ես անպատվում եմ ասում եմ դու գիտես ես ինչ հող է երաբլուն մտել ես հարցնում եմ իրան տեսել ես ինչ տղեկ են զովում ես հողի համար ոնց կարելի ասել այստեղ վատ է այստեղ ամենալավ հանգիստ խաղաղ տեղ է Երևանից Ձեռնավանք տեղափոխության առաջին տարիները շատ դժվար էր ընտանիքի համար։ Այսօր պետության, նաև պետական այրերի անհատականաչակցության շնորհիվ կարողացել են ոդկի կանգնել, տնտեսություն ստեղծել։ Տուն են սարքել, տվե շնորհակալ եմ վարչապետ երկու կով տվեց։ Վարչապետ, հա, շնորհակալ եմ իրան Արա Հարությունյանից։ Անձամբ ես խնդրել եմ իրան, որովհետև պարոն վարչապետ ասի արդեն ջուր ունեմ։ Երկու ջուր եմ գրեմյո լվասկ եմ արել։ Ինձ մի հատ լվասկի մեքենա տվել է մարդը։ Կովը խնդրիմ կերավ գելը, մխկտում էինք։ Ինք երկու կովը առավ տվել, շնորհակալ եմ։ Երևան վերադառնալու մասին երբեք չեն մտածել նույնիսկ ամենադժվար ժամանակաշրջանում, ինչքան գյուղում դժվար լինի, միևնույնն է, բնությունն այստեղ կերակրում է մարդուն։ Սոված չի մնա, ասում է բազմազավակ մայրը։ Երևան շատ դժվար է։ Ու շատեն են քոչեր գնացել ու հետ են եկել, տեսել են չեն կարողանում ապրել։ Իսկ այստեղ պահում է քեզ համ հողը, համ կովը։ Աշխատի ապրի, ուրիշ խնդրեմ չկա։ Հողը բեր կատալի, անասունը պահի, պոպոկը հավքի, մասուդը, մոշը, ամեն ինչ չկա։ Հողը առատ աշխատող մարդու տեղ է։ Ծիծեռնավանքում մնալն ու բազմազավակ ընտանիք ունենալը երիտասարդ ամուսիների համար նաև սուրբ պարտականություն է հայրենիքի ազատագրությունը նահատակված քաջորդիների հիշատակի արչև։ Թանկ տեղամարտ կա մինուճար տղենա տվե այս հողի համար, ոնց կարելի չպահել։ Ամոթ մեզ, եթե մենք թողենք գնանք։ Գոնե այն տղեկի գերեզմանը պիտի հարգելով մարդ ապրի։ Ինչքան էլ ասենք, որ ընտանիքը յետևում է թողել ամենածանր ժամանակները, միևնույնն է անհնար է պատկերացնել 8 երեխայով առանց խնդիր ընտանիք։ Սակայն երիտասարդ մայրը խնդիրներից առաջ խոսում է բաղձալի ցանկության մասին, նշելով, որ մնացած ամեն ինչին կարելի է հասնել միայն այդ դեպքում։ Հավատա հիմա էս դարում ամենաթանկ բանը, որպես 8 երեխու մամա, եթե ինձ հարցնես, խաղաղություն ու առողջություն։ Բելլալալայան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը Տարբեր առիթներով հաճախ է խոսվում այն մասին, թե երիտասարդները գիրք չեն կարդում ու նրանց կյանքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները փոխարինել են գրքին, բայց գուցե փոխվել են նրանց պահանջները գրքի ու գրականության նկատմամբ։ Որքանով է ժամանակակից գրականությունը հասանելի Արցախցի երիտասարդին։ Այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Աշխարհում նոր լույս տեսնող հաճախ ոչ միանշանակ ընդունվող կամ մեծ արձագանք գտնող գրքերը մեզ հասնում են ուշացած։ Այդպիսի գրքերը կարելի է ձեռք բերել գրախանութում հատուկ պատվիրելու դեպքում։ Մի այդպիսի գրքի փնտրտուքը ինձ ստիպեց շրջել մայրաքաղաքի գրադարաններն ու հետաքրքրվել, թե ինչպես է կազմակերպվում գրադարանների գրքային ֆոնդի համալրման գործընթացը։ Առաջին կանգառս Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանն է։ Տնորեն Մարիա Խաչատրյանի հետ մեր ունեցած զրույցից պարզ դարձավ, որ գրադարանը համալրվում է մեծամասամբ նվիրատվությունների շնորհիվ։ Գրքերի ձեռքբերման համար նախատեսված գումարը չնչին է համեմատած նրա արժեքի հետ։ Ճիշտ է, բյուջեով գրադարանը ծախսերի գումար ունի գրքեր ձեռբերելու համար, բայց այդ գումարը չի բավականացնում, որպեսզի մենք կարողանանք ձեռբերել ընթերցողների համար այն գրքերը, որոնք ունեն մեծ պահանջարկ։ Միակ գրախանութը քաղաքում գործող, գիտեք, բոլորս էլ ասում ենք Սամվելի մոտից են գիրք վերցնում, ինչքան հնարավոր է ձեռք են բերում։ Բյուջեն ինչքան է կազմում գրքերի ձեռքբերման։ Գրքերի ձեռքբերման համար 200.000 է տարվա ընթացքում։ Դա ինչ գումար է շատ քիչ։ Գրքերի արժեքը շատ բարձր է, իսկ մեր ֆինանսավորումը շատ քիչ է։ Դրա համար մենք աշխատում ենք այնպիսի գրքեր ձեռք բերել, որոնք եւ գեղավեստական լինեն, եւ տարբեր բնակավարների։ Նոր գրքերի պահանջարկը մեծ է, ասաց Մարիա Խաչատրյանը։ Հաճախ իրենք ստիպված են լինում մերժել ընթերցողներին նոր գրականություն չունենալու պատճառով։ Մեր ընթերցողները միեսչի տենդենց ունեն։ Համացանցում ընթերցում են որևէ գրքի անուն եւ ուզում են գա գրադանից վերցնել։ Նրանք չեն իմանում, որ այդ գրքերը պետք է հասնի Ստեփանակեր, որ մենք կարողանանք իրենց տրամադրել։ Այն, որ երիտասարդները ցանկանում են ժամանակակից գրականություն կարդալ, դեռ չի նշանակում, թե դասական նրանց համար արժեք չունի։ Պարզապես գիտատեխնիկական առաջընթաց հեքիաթացն ու մասնավորապես համացանցը փոխել են նրանց հոգևոր պահանջմունքները։ Գուցե ժամանակն է մտածել համացանցի միջոցով աշխարհի հայտնի, ինչու՞ չէ նաև մեր գրադարաններից օգտվելու մշակույթը նաև մեզ մոտ ձևավորելու մասին։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր Ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտները եւ դուրքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գերազանցել են ռեկորդային 88.9%-ով։ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հարությունյանի խոսքով պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտների եւ Թուրքերի գումարից 2 միլիարդ 470 միլիոն դրամը կամ 82.9%-ը ապահովվել է խոշոր հարկ վճարողների հաշվին։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման եւ Հայաստանի Հանրապետության Արաբկիր բժշկական համալիրի միջև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Հուշագիրը ստորագրել են Արաբկիր բժշկական համալիրի երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի տնօրեն Արման Բաբլոյանը եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորման տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը նշել է, որ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն Արևիկ մանկական բուժմիավորումն ստացել է հերաբժշկության սարք, որն անչափ կարևոր ու անհրաժեշտ է Արցախի բժշկության համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։